ƙarshe ubangiji ta'ala ya zaɓe shi ya ba shi saƙo na ƙarshe ga duniya gaba ɗaya muna magana akan ɗabi'arsa ta afuwa da yafiya ga waɗanda suka yi masa ba daidai ba sifar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da ita wacce da dama daga cikin waɗanda ake ganin manya ne masu daraja ne masu masu ɗaukaka ne ba su kai shi ga wannan sifa ba wanda yake nuna babu shakka wani zaɓaɓɓe ne shi daga waɗanda Allah ta'ala ya zaɓa kamar da muka faɗa a jiya cewa wannan sifa ta annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya ɗabbaka ta a aikaci ba wani abu bane da ya faru a wani lokaci shi kenan kuma bai sake faruwa ba sai da za a ce ai wani misali ne kwaya ɗaya shi ma sa'a aka yi a'a wannan wani abu ne wanda kusan rayuwarsa gaba ɗaya akan ta gino annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama mai afuwa ne ga kowa ya zama mai afuwa ne ga kafirai ya zama mai afuwa ne ga musulmi ya zama mai afuwa ne har ga munafikai waɗanda suka fi kowa cutar da shi ba mutanen da suka cutar da shi kamar munafukai min faɗi kissar annabi sallallahu alaihi wa sallam kissar abdullahi ibn ubay ibn salul wanda yana cikin wadanda kai shine ra'sul munafikin babu wanda ya cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallam a kamar abdullahi ibn ubay ibn salul babu wani yanayi da bai sanya annabi sallallahu alaihi wa sallam a ciki musamman ma lokacin da yake jefi wato ya kasance cikin waɗanda suka jagoranci wa aisha radiyallahu ta'ala karafi amma mu duba mu ga lokacin da ya mutu irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa ya ba da rigarsa abinan gwadansa aka yi masa likafani, ya yi masa sallah ya kai shi makabarta ya yi masa addu'a har sai da Allah ya hana shi ci gaba da addu'a babu shakka ba kowa zai wannan ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam annabi rahma akwai hadisi da bukhari da muslim suka rawaito daga abdullahi dan mas'ud la kara masa yarda yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata rana yayi rabo ya ba mu wannan ya ba mu wancan kowa aka bashi gwargwadon yadda ya kamata a bashi sai wani mutum ya tashi yake cewa ma urida bi hada wajhullah wata ruwaya hadhihi qismatun ma urida biha wajhullah shi wannan rabo ne da ba a yi shi dan Allah ba wato an tila masuwa ne mu kuma an ba mu kaɗan ya faɗi wannan bayan idan annabi sallallahu alaihi wa sallama abdullahi dan mas'ud ce, sai na garzayo na gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ga abinda wane yake cewa fatama'ara wajhuhu sallallahu alaihi wa sallama wa sukkar annabi sallallahu alaihi wa sallama canza kamar shi kamar shi a ce wai yayi abu ba dan Allah ba a lokacin sai yake cewa yarhamullahu Musa kad uziya bima huwa ashaddu min hadha fasabar Allah ya ji annabi Musa an cutar da shi da ma abinda ya yafi wannan amma ya haƙuri wato ya tuno irin haƙurin da annabi Musa alaihi salam yayi Allah ta'ala ya ce lazina amanu la takunu kal lazina azaw Musa fa barra'ahu Allah mimma qalu wa kana inda Allah wajiha da ku waɗanda suka yi imani kada ku zamo kamar wanda suka cutar da annabi Musa annabi Musa yana cewa lima tu'zunani qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum dan me kuke cutar da ni bayan kun san ni manzo ne zuwa ga Allah na Allah zuwa gare ku annabi sallallahu alaihi wasallam tuno da irin cutar da banu Isra'ila suka yi wa annabi Musa alaihi salam yace yarhamullahu Musa laqad uziya bi ashadda min hadha fa sabar Allah ya ji kan annabi Musa an yi masa abin da ya fi wannan a baya haƙuri akwai sanda Musa lasarwa da ya raban a gabansa wani ya tashi ya ce eh, adal ya Muhammad kai mana adalci wato mu dai gaskiya yi adalci irin abin nan nufi bai yadda ba an raba an ba shi nashi an ba sauran kowa nashi ya ce shi ya tashi ya ce ya ce mu dai gaskiya yi mana adalci annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wai hak in lam a'dil faman ya'dil kai ita anka in har ni da kaina ban yi adalci ba to ka ga mun waye kuma zai yi adalci yace yanzu ba za ku amince min ba alhalin wanda yake sama shine Allah ta'ala ya amince mun ya yadda da ni ya aiko ni da sakon ko yanzu ba za ku amince ba alata amanuni waqad waqad amina bi man fi sama' ni ba za ku amince mun ba alhalin wanda yake sama shine Allah ta'ala ya amince mu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ka hakuri da juriya da maganganun wawaye ba tare da yana daukan wani mummunan mataki ko da zazzafan mataki akan su ba saboda shi annabin rahama ne ba so yake su mutu da kafirci ba so yake su mutu su shiga aljanna so yake su mutu su samu rahamar ubangiji don haka baya daukan mataki a kansu na da za su koma ga Allah cikin suna cikin fushin Allah wata rana kamar yadda Bukhari da Muslim suka rawaito hadisi daga Jabir ibn Abdullah lokacin da suka fita yana bada labarin lokacin da suka fita wata zatir riqa wani yaki tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dawo yake dawowa gida tare da sahabbansa suka zo wani daji wani rafi wanda yake kwazazzabo ne wanda yake cike da da itatuwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu wace wani itace mai inuwa ya zauna a karkashin sa sahabbai kuma kowa ya je nemi inuwa ya zauna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna ƙarƙashin wata wata magariya ya rataye takobinsa a jiki Jabir dan Abdullahi ce sai muka yi bacci wato bacci ya dauke mu saboda an gaji da tafiya an zo inuwa mai sanyi sai bacci sai can muka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku taho ku taho annabi yana kiran su sai muka taho sai muka ga wani mutum wani ba kauye tsaye kan annabi sallallahu alaihi wa sallama a muka ga wani mutum zaune gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya musu ci kun ga wannan yana cikin bacci ya dauke takobi na sai na farka na gan shi ya zara takobin hannunsa sai yake cewa da ni wane ne zai baka kariya daga gare ni Manyan na auka minni waye yanzu zai baka kariya sai na ce Allah Allah Allah hasa uku daga nan takobin ya faɗi daga hannunsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya zauna ya zauna ya zauna gaban annabi sallallahu alaihi wasallam har suka zuwa su tsare shi a wata ruwayar Jabir dan Abdullah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ke ga musu yace wannan mutum ana ce da shi Zawras ibn al-Harith ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallama yana bacci ya dau takobinsa yake cewa da shi man yamna'uka minni waye yanzu zai zai kare ka daga gare ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah annabi ya ce Allah ne zai kare ni takobin ya faɗi daga hannunsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka sai ya ce da shi kai kuma maniyam na uka minni yanzu waye zai kare ka kai kuma daga gare ni sai mutumin ne ya ce da shi kun ka khairi akhirin ka zama kai ne mafi alkhairin wanda ya rike takobin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aw tashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan wa anni rasulullah to zaka yadda cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah kuma ni manzon Allah ne sai mutumin ya ce la ba zan yadda ba amma zan maka alkawari cewa ba zan sake ka ba kuma ba zan taɓa kasancewa tare da mutanen da suke ka ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce to tafi ka abunka dan bai masa komai ba mutumin da ya samu mutanen sa yake cewa itukum min indi khairin nas na dawo daga mutumin da yafi kowa alkhairi wannan abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya masa ya ratsa zuciyarsa ya zama da ya tasiri har ya tafi yana yaban annabi sallallahu alaihi wasallam cikin mutanen gashi ya samu tamakkuni annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu tamakkuni a kansa na ya kashe shi tunda shi yayi niyyar ya kashe shi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa afwa ya kyale shi duk da cewa ya ce ba zai yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam amma masa alkawari daga raukacin ba zai taba shiga cikin waɗanda za su yake shi ba babu shakka wannan sifa ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ta sifatul al'afu inda al-maqdira yayin da ka samu iko ka samu lagon abokin gaban ka kace da shi ka yafe masa wala ita ce sifa ta yafiya ta hakika ba wai ka yafe wa mutum ba saboda ba yadda zaka yi da shi saboda ya fi karfinka ya fi ka kuɗi ko ya fi ka jama'a ko ya fi ka karfi irin abin nan kawai kace to shikenan na yafe a'a ya fi yadda annan sallallahu ya rika yi al'afu inda al-maqdira sai ya riga ya kama abokin gabansa ya kama shi tam sannan ce to kaje na yafi maka au shakka wannan sifa ce wacce take ba kankanwa ba mu duba annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da yake cikin sahihaini lokacin da yakin khaybar wata bai ta zo ta kawo masa wata ana ce da ita zainab bintul haris ta zo ta kawo annabi sallallahu alaihi wasallama naman akuya karfatar akuya bayan ta sa masa dashi ta kawo annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ci har ma wasu wani daga cikin sahabbansa ina jin shine albara ibn ma'ruf shi ma ya ci wannan wannan dabba daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam a gane shi akwai dashi sahabbai suke cewa ya rasul ala naqtulha ala naqtulha mu kashe ta mana to ta yi ta yi kokarin kashe ka da sallallahu ce la ku dalita a wasu ruwayar ya zo cewa wannan ɗaya daga su sahabban sabin sahabinsa da ya ce wannan albara ibn ma'ruf in ban manta sunansa ba shi da ya ci naman shi ya rasu da rikici to da yanzu ta kisa nadiyar kashe wani to a kama ta a danka ta ga 'yan uwansa in sun ga za su yafe mata su yafe mata in kuma za su yi kisa su yi sai ya zama da ba yafe mata ba aka yi mutu shi. amma shi a karan kansa annabi sallallahu alaihi wasallam bai mataki akan ta bai ce a sake ta ta tafi da Aisha take cewa fa ma arifo a'rifuha fi lahawati rasulillahi sallallahu alaihi alamar wannan dafin bungushe ba ina ganin sa a jikin gandar annabi sallallahu alaihi wasallam disan da zai bude bakin sa zan hango alamar wannan dafin da ya yana daga cikin ma abin da ya zama cikin cikin da suka yi sanadiyar ajalinsa wannan dafin da wannan matar ta bashi shi yake motsa masa lokaci bayan lokaci har ya zama cikin irin abubuwan da suka yi sanadiyar rasuwarsa wanda malamai suka ce Allah ya masa haka dan ya zama na yayi shahada ya samu shi ma ladan wanda suka yi mutuwar shahada fi sabilillah to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance eh, cikin al'ummarsa yana ba da misali afuwa ga wanda yake musulmi da wanda ma ba musulmi ba karewar wato kiyayya ga musulunci babu kamar bai yahudi da ta jidan na ashaddan nasi adawatan lillazi na amanul wanda wallazi na ashiraku da ce za ka samu wanda suka fi kowa tsananin gaba ga muminai su ne yahudawa da mashirkai amma duk da kasancewar yahuda shaddun nasi adawatan lillazi na amanu ka duba yadda annabi duka kau da kai daga irin abin da suke yi masa na cutarwa domin ya ba da wannan misali cewa shi annabin rahama ne rahama ce ga duniya gaba daya ga kowa da kowa ba wai kawai ga wanda ya imani da shi ba har wanda bai imani da shi ba zai ga alamar rahama tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya samu dace malam tambaya ta farko take cewa shin ya halatta a ci naman dabbar da mai babur ya kade tana shurawa aka yanka idan har ta mutu to wannan ba za a ce ba aka nan idan wani bangare na jikinta ya cire to idan aka yanka ta ba za a ci wannan bangaren ba saboda ya fita daga jikinta tana dare ah, kamar yana ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa duk abin da aka cire daga dabba tana da rai to wani abin bushe ne so da a ce abin hawa zai kaɗe dabba kafarta misali ta cire kuma a riske ta da rai a yanka ta ya halatta a cita amma wannan kafar ba za a yi amfani da ita ba ko ba za a ci ba saboda ta fita daga cikinta ne tana da rai sai tambayar da ta fito daga abubakar ya ce malam menene hukuncin ruwan da mutum yake gani ba tare da ya yi mafarki ba to idan abin da yake gani sifa ce ta cikin dole yi wanka ya nuna cewa ya mafarki idan kuma haka kawai yake ganin jikinsa a jiki ba tare da ya ga sifa ta abin da ba wanda ba zai wajabta masa wanka ba saboda haka ko dai ya ji fitarsa ko bai ji fitarsa matukar dai ya gan shi a cikin tufafinsa to wannan zai yi wanka da ya ga sifar ta mani kamar yadda aka ce ruwa ne wanda yake fari mai kauri to matukar dai ya gan shi a jikin kayansa shi kenan zai yi wanka ba sharaɗi sharadi bane sai ya ji lokacin da yake fita daga jikinsa. sai tambayar da take cewa malam wane ne mahadi kuma shin annabi isa alaihi salam za su yi zamani da shi to mahadi kamar yadda sai da yawa suka zo suka tabbata da annabi sallallahu alaihi wa sallama sun nuna zai bayyana kuma bayyanarsa tana ɗaya daga cikin alamomin tashin alkiyama wato lokacin da zai bayyana yana nuna cewa alkiyama tana dab da ta tashi a hadisai da dama sun zo waɗanda sun kai matsayi na tawaturi wato yawansu ya kai yawan hadisan da ake cewa hadisi mutawatir da zarar hadisi ya zo ta hanyoyi daban-daban ruwayoyi daban-daban daga mutane daban-daban to wani hadisi ana kira shi mutawatir kuma yana nuna cewa tabbas wannan abu haka yake daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake so hadisan da suka zo na hadisi hadisi da mutawatirai kamar yadda malamai da yawa suka ambata amma malaman hadisi a cikin sifofin da aka ambata na shi wannan mahadi na farko sunansa zai dace da sunan annabi sallallahu alaihi wa sallama to zai zama sunan shi muhammad sannan sunan mahaifin shi zai dace da sunan mahaifin annabi sallallahu alaihi wa sallama wato muhammad ibn abdullah sannan kuma nasabarsa za ta cike da zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wato zai kasance daga jikokin hassan ibn ali ibn abi talib jikokin hassan ibn ali ibn abi talib sannan kuma zai bayyana lokaci ɗaya ubangiji ta'ala zai fito da shi wato shi karan kansa sanda za a haife shi zai taso zai girma ba lalle da ya san shi mahadi bane a lokaci ɗaya Allah ta'ala zai shirya shi ya tanade shi ya zama ya samu wannan matsayi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yuhullahu fi laila wato Allah ta'ala zai yara shi ya tanade shi a cikin dare guda sannan zai riga annabi Isa alaihi salam zuwa zai riga annabi Isa alaihi salam bayyana kuma adalci zai yadu a zamaninsa zai yaki zalunci zai tabbatar da adalci mahadi kamar yadda hadisi suka nuna ba wai wani mutum ne da yana nan ba wato wanda a ce yanzu yana nan an haife shi yana nan ko a ɓoye ko a wani guri a killace a'a mahadi shi ma daga nan gaba za a haife shi ba wai kamar yadda wasu suke cewa an haife shi tuni ba sama da shekara dubu yana nan tun yana jariri ya ɓoye wani hadisai ba su nuna wannan ba wanda hadisai suka nuna za a yi mahadi amma kuma haihuwar shi za a yi daga baya kuma daga baya zai girma daga baya ubangiji ta'ala zai ba shi wannan matsayin sannan annabi isa alaihissalam zai sauka a lokacinsa har ma shi mahadadin zai yi limanci ga annabi isa alaihissalam kamar yadda zuwa cikin hadisi wa imamu wa imamuhu minkum wanda zai masa limanci zai zama daga cikin ku yake shine mahdi zai limanci annabi isa alaihissalam yana matsayin mamu wanda wani ishara ce da take nuna cewa annabi isa salam zai zo a matsayin mabiyi ga wannan shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam wato ba wai tsohuwar shari'a ce zai zo da ita yayi hukunci da ita ba zai hukunci da shari'ar annabi ne sallallahu alaihi wa sallama kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam yace ce laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai da annabi Musa yana nan dare shi ma babu abin da zai fushe shi face yayi mun biyayya to haka shi ma nabi Isa alaihi salam zai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya alamar cewa shi mabiyi ne ga annabi sallallahu alaihi sallam da shari'arsa shine kasancewar tun karan farko in ya sauka zai zama mamu yana bin annabi ah, mahadi a sallah mahadi zai zama shine liman to wannan ya nuna kenan annabi isa zai zo daga baya sannan kuma za su yi lokaci daya da shi mahadi wanda sunan shi muhammad ibn abdullah kuma daga yayan daga yayan wato alhassan ibn ali ibn abi talib wato yayan daga cikin jikokin fatima radiyallahu ta'ala anha wannan shine mahadi bisa aqida mai kyau ta ahlus sunna akwai waɗanda suka yi ta da'awar mahadiyya wato a zamani a tarihi an ta samun mutane waɗanda suka rika fitowa suna ce mutane su ne mahadi daga ƙarshe kuma ya bayyana cewa ba su ba ne wani za ka samu ba ma balarabe ba ne san afirka ne a zai ce shi mahadi ne wani kuma ko da balaraban ne to ba ƙureshe ba ne wani ko da ba ƙureshen ne to ba daga cikin 'ya'yan na na fatima yake ma wani sunan shi ma daban ba sunansa muhammad abdullahi ba to an yi ta samun irin wannan tarihi waɗanda suka rika fitowa suna da awar su ne mahadi kuma daga karshe dai a fahimci cewa ba su din bane har ma su gama yayin su su tafi ba a samu abin nan da ake cewa mahadi zai tabbatar da shi a doron kasa ba na ya cika ta da adalci ya cika ta da <clears throat> zaman lafiya ya kuma ya kawar da zalunci su gama su rayuwarsu ba a samu wannan a rayuwarsu ba so kaga ashe kenan ba su ne ba su ne mahadin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani ba to kasancewar an yi ta samun wasu a tarihi da suka yin karyar su ne mahadi aka yi ta samun mutane daban-daban suna ta bayyana kansu a matsayin mahadi ya sa wasu daga cikin marubuta suka yi inkarin ma samuwar mahadi ɗin suka ce babu mahadi kuma karya ne ba za a yi mahadi ba kamar irin su ahmad amin irin su muhammad rashid rida da malamai da yawa waɗanda suka yi rika zuwa daga baya-baya suna inkarin bayyanar mahadi to su kuma hujjojinsu cewa ai ba a faɗe shi alkur'ani ba kuma babu maganarsa a cikin bukhari da muslim sannan kuma buɗe wata ƙofa ce da mutane za su rika damfara suna yin karya saboda haka wannan ta sa ce ba gaskiya ba ne to kasancewarsa ba a ambace shi alkur'ani ba wannan ba shi yake nuna babu shi ba matukar da hadisai sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka zo ta hanyoyi daban-daban ah, wanda ya nuna cewa akwai shi din sannan abu na biyu kasancewar babu shi a bukari da muslim a wannan ba yana nuna cewa ƙarya ne hadisai da dama waɗanda suka tabbata na annabi sallallahu alaihi wasallam babu su a cikin bukari da muslim kuma bukari ko muslim ba wani cikinsu su da yi da'awar cewa ya tattara hadisai ne na sahihai gaba daya ba tare da wani hadisi ya kuce masa ba abinda ma suka ce su littafai ne waɗanda suke mukhtasara wato sun takaita su ne sun yi su a takaice domin hadisa annabi sallallahu suna da yawan gaske shi kansa imamul buhari yana cewa ya haddace hadisi dubu ɗari sahihi to kaga a cikin kuma littafinsa duka abinda ya rubuta gaba ɗaya bai dubu hudu ba kaga sauran sahihan da yake gunsa shi karan kansa ba bai rubuce duka ba amma ya ɗauki waɗanda su ne usul to su ne jigo su ne ginshiki ya rubuta wasu kuma daga baya suka zo suka kara rubuta wasu abubuwa akwai hadisai sahihai a cikin sai muslim wanda babu su a cikin bukhari akwai a cikin sunan abi dawud da nasa'i da tirmidhi da ibnu majah da musnad imam ahmad da sauran littafan hadisi akwai sahihai waɗanda babu su a cikin sahihai so kasancewa hadisinsa bai zo a cikin sahihai ne wannan ba yana nuna ba gaskiya bane sannan da awar da wasu suka rika yi ta ƙarya wannan ba shi zai sa a kore samuwarsa ba don wasu sun yi da'awar cewa su ne tun da dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin sa ya kuma faɗi sa ya faɗi irin ayyukan ayyukansa ya kuma faɗi irin tasirin da za a gani a ƙasa idan ya bayyana to duk waɗannan <clears throat> bayanai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sun isa su bayyana ko su tona asirin waɗansu da za su fito su yi da'awa ta ƙarya da cewa su ne mahadi saboda haka wannan da'awa tasu ba za ta sa a ta abin da ya tabbata a hadisai ingantattu sahihai ba shi yasa ya zama yana daga cikin aqida ta musulmi cewa akwai akwai mahadi kuma zai bayyana amma ba maganar cewa an haife shi tun wajen shekara ta 250 kuma tun yana dan jariri ba ba amma san da shi ba ya boye a cikin karkashin kasa kuma yana nan har zuwa yanzu ta haura shekara dubu wanda zai fito daga cikin rami wanda duk ba gaskiya bane wanda duk tatsuniya ce ya kamata mutane su fahimci haka kuma kada a taɓa yadda da wannan zaka akwai mahadi kuma annabi sallallahu alaihi ya yi bayanin sa kuma ya faɗi yadda zai kasance sai tambayar da take cewa shin mutum zai iya bin wanda zuciyarsa bata kwanta da shi ba sallah ko kuma wanda yake yin jin haushi to ita sallah abinda ake so ka kamar mutumin da yake da ilimin ta ya sanya ake sallah ya karanci yadda ake sallah kuma bakin gwargwado yana rike da yana wato kula da shari'ar Allah da dokokinta wato mutum ne da yake adali bakin gwargwado ba fasiki ba ba tattiri ba to wannan shi ake bi sallah don haka wanda ya iya sallah sallarsa ta inganta kuma mutumin kirki ne ba ba fasiki bane to wannan shi zaka bi sallah amma magana da tsohon ka cewa ko ka yadda da shi ko baka yadda da shi a zuciya ba wato ko ka ko kana san sa ko baka san sa ba wannan shine abin dubawa ba ta yi mutum kana san shi ka amince masa ka yadda da shi amma bai cancanta ka bi sallah ba saboda bai iya ba saboda bai san hukunce hukuncenta ba saboda ko da wani abu ya bujuro masa na ba'adi ko kabli bai san yadda zai yi shi ba to ka kaga nutsuwar zuciyarka da shi ba za ta sa ka bi shi ba to kuma wani zai zama ya sani ya iya ya san hukunce-hukuncen sallah amma kai watakila ko wani abu can da ya taba haɗo ku kana jin haushinsa wanda ba zai hana ka shi sallah ba mutanen kwarai <clears throat> kamar cikin sahabbai da tabi'ai sun rika bin mutanen da ba san su suke a zuciya ba kamar yadda na abdullahi dan umar ya ba hajjaj ibn yusuf a saƙafi sallah hakanan ɗansa babban malamin nan salim ibn abdullahi ibn umar irin su al-hasan basri da suka bi hajjaj ibn su fasaka fi sallah duk da ba sa son sa a cikin zuciya duk da ba san shi suke yi ba saboda zaluncin sa da ta'addancin sa amma kasancewa sa shine liman kuma ya iya sallar wannan ta sa suka bi shi ashe ka ba wai abinda ake bukata shine karkashin kana san liman ba na'am idan akwai wanda kake ganin kana son shi zuciyarka ta natsu da shi kuma ya san sallah ya iya ta ya san hukunce ta ya cancanta ya zama liman yana kusa da kai kana bin shi sallah kenan wancan kuma da kake ganin zuciyarka bata nutsu da shi ba ka daina zuwa masallacin sa wannan ba wani abu zabun ka ne amma dai ba za ka bar sallar jami'i ba saboda kawai kana jin haushin liman ko wani abu ya taba hada ko a unguwa ko ya taba faɗa maka wata magana da tabata maka rai wannan ba hujja ba ce da zasu saka masa sallar jami'i sai kuma tambayar da take cewa shin malam akwai wata tazara ko iyaka da mutum zai iya ji ta gaban mai sallah eh abinda ake so tsakanin ah, mutum da suturarsa wato ya zama na mamar roshat kamar yadda ya zo a cikin hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam to annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah tsakanin gurin sujjadarsa da inda suturarsa take bai fi gurin da akuya za ta wuce ba wato bai fi gurin da akuya za ta zo ta wuce ba to wanda ita ce ba a san ya zama tsakanin sutura da da gurin da mutum yake aje wato boshin sa ya sujjada ba a san ya zama akwai tazara mai tsawo to don haka idan mutum har yana sallah in ya sa sutura to wallahi alhamdu ko da kusa da suturar ne ka iya wucewa tunda ya riga ya sa sutura in bai sa sutura ba ya zama na kuma tsakaninka da shi akwai tazara wannan ma za iya wucewa ba wace a ce wani mutum yana sallah ba a sutura wato komin tazarar da take tsakaninka da shi cewa ka wuce a abin da shi ake so a sunna ya zama tsakaninsa da suturarsa da inda yake sujada bai fi gurin da wata akuya za ta zo ta wuce ba to kaga in aka samu abin da yake tazara ce ta yi tsawo tsakanin inda yake sujada da kai kuma inda za ka wuce su shi kiran babu laifi don ka ta a wannan lokaci shi kuma bai dace yi a irin wannan yanayi ba matukar dai zai yi sallah a gurin da mutane za su iya wucewa wajibi ne a shara'ance wajibi ne ba mustahabi ba wajibi ne ya sa sutura in kuma ya tashi sa suturan ya zama tsakanin shi tsakanin suturar da gurin sujjadarsa da ya fi wurin da akuya za su zo ta wuce ba sai tambayar da ta fito daga tsahiru garko ya ce idan mutum ya yi kisa da kuskure dole ne sai ya yi azumin a jere kuma idan kwanakin azumin sun haɗu da sallah ko ayyamun tashirik yaya zai yi to mutumin da ya yi kisa bisa kuskure abinda aka wajabta masa ya yi na farko shine yan tabawa ko baiwa wannan shine abu na farko kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cewa ba kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلها إلا أن يصدقوا wato mutum ya yi azumin yanta baiwa sannan ya ba da diya to idan mutum bai samu baiwar da zai yanta ba ne saboda babu ba inda zai je sai wani bawa ko wata baiwa ya yanta ko kuma a'a akwai ma amma baya da kuɗin da zai sayi ita wannan bashi wannan bawa ko ita wannan baiwa to shine Allah ta'ala ce fa ballam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain wanda bai samu ba to yayi azumin wata biyu yayi azumin watanni biyu a jajjere wato abin nan ba tare da ya sha ba ko ya dakata shahrayn mutatabi'ain wannan shine abin da aka wajabta masa wajibi ne in babu abin da zai yanta na baiwa ko na bawa to ya azumi na wata biyu a jantere a idan wani abu ya gito ko wata rana ta gito wace a shar'anci aka hana azumi kamar ranar sallah rana ce da aka hana azumi a cikinta to ya halatta kuma ya waje ba za a ce ba ya halatta ba ya waje ba a wannan rana ya sha amma kashi gari zai ci gaba kamar yanayi yi sai ran sallah ta ranar sallah ta gito to sai ya sha a ranar sallah sauran kuma ranakun sai ya ci gaba da sai ci gaba da azuminsa ko kuma mace ce take wannan azumin na ita wannan kafara ta kisa kisan kuskure to sai zama da kuma jininta ya zo na al'ada kaga ba a yin azumi a cikin jinin al'ada ita ba a wannan yanayi sai ta ajiye azumin har sai ta yi tsarki da zarar ta yi tsarki kuma kashi gari sai ta sai ta dora ta ci gaba ko rashin lafiya ya wa mutum wanda ba zai ba shi damar ya yi azumi ba saboda idan ya azumi zai jigata ko zai kamu da wato ko rashin lafiya ta za ta yi tsanani ko za ta yi warkewa shi ma wannan shari'a ta ba shi dama ya sha azumin da gaba in ya warke ya azumi ko wani uzuri na shari'a wanda zai iya sawa ka ajiye azumi a shari'ance to za ka iya amfani da shi wajen ajiyewa amma ka sani banda tafiye-tafiye a tafiye-tafiye halin tafiye ba zai hana ka ci gaba da wannan azumi ba domin haka ne mutum duk bayan kwana biyu uku sai ya yi tafiya uzurin da yake na larura ko wanda azumi ba zai yiwu tare da shi ba uzumin da yake na larura kamar rashin lafiya ko kuma uzurin da azumi ba zai yiwu tare da shi ba kamar ya kasance uzurin da shari'a ta lokaci ne da shari'a ta ce kada a yi azumi a cikinsa kamar ranar sallah ko lokacin da mace take al'ada to a cikin irin wannan lokacin sai a sha saboda haka azumin a jejjera wajibi ne amma idan ranar sallah ce to za a ya halatta a ajiye saboda an haramta yin azumi a cikin ranar sallah ba ayyamut tashrik ba ayyamut tashrik na'am annabi sallallahu alaihi wasallam na ahlul islam amma ranar da aka hana azumi shine ranar ranar sallah ne wato kamar ah, ranar ɗaya ga shawwal ko kuma ranar goma ga zulhijja waɗannan mutum ba zai azumi a cikinsu ba amma sauran kwanakin ah, rana ta biyu wato ranar biyu ga shawwal mutum zai ci gaba da azumi haka nan ranar sha ɗaya ko sha biyu na zulhijja mutum zai iya ci gaba da azumin sai tambayar salisu gyaɗe gyaɗe ya ce malam menene hukuncin dunkule hannu da ake yi a yayin tashi daga sujjada a yayin tashi daga dagowa daga sujjada za a tashi tsaye kenan wannan shine malamai suke kira al'ajnu kuma hadisinsa ya tabbata cikin al-mu'jam al-tabarani al-awsat hadith Abdullahi bin Umar radiyallahu ta'ala anhu yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai tashi daga raka'ar farko wato yayi sujjada ta biyu a raka'ar farko ko ko raka'a ta uku yayi sujjada ta biyu zai miƙe tsaye yakan dunkule hannunsa ya dogara akan su sai ya miƙe wannan shi ake kira ajinu yin haka yana daga cikin sunnonin sallah idan da mutum ya buɗe hannunsa ya dogara akan su wanda ba za a ce ya yi laifi ba in kuma ya dunkule ta wanda ya zo da wata sunna daga cikin sunnonin da ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a sallarsa sai tambayar da take cewa malam mutum ne ya saki matarsa saki guda bata yi idda ba sai ya mai da ita ya ce ba za ta koma ba shin yaya hukuncin yake to mace ba ita ke mai da kanta ba miji shi yake mai da ita ba matukar dai sakin nan na kome ne saki ne na farko ko saki na biyu wanda ya halatta miji ya ce ya dawo da matarsa to shi ke da ɗan shi ke da iko shi yake da dama shi yake da haƙƙi ya ce ya dawo da ita ita ba ta da haƙƙin da za ta ce ta ƙi ta dawo ko iyayenta suke ta sun ta dawo Allah ta'ala cewa wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi na fi zalika in aradu islaha wato mazajen su suke da haƙƙi su dawo da su matukar dai sun yi niyyar wato a samu sulhu a samu daidaito a cikin wannan auren da ka Allah ta'ala ya mayar da haƙƙin kome zuwa ga maza ne ba a hannun mace yake ba to haka in har yace ya dawo da ita dan ta dawo sawa'un ta ce ta yadda ko ta ce ba ta yadda ba ba kamar yadda zaka ga wani lokaci iyaye ba miji zai ce ya da matarsa bayan da ya suke ta iyaye su kafe su ce ba za ta koma ba wannan ba su da wannan haƙƙin in har za su hana ta komawa su sai dai su kai shi kara idan suna ganin akwai wani abu da yake yi na cutarwa gare ta su kai shi gaban alkali ya so alkali ya ji ya kadin al'amari din ya ji mai suke da awar mijin yana yi mata na cutarwa a wannan lokacin shi kuma zai ga wani hukunci ya kamata ya dauka idan zai iya yin sulhu ne da tsakanin su yi idan kuma yana ga a cewa abin yi girman da ba zai yi a sulhu ba ya tirsasa wa mijin ya sike ta a wannan lokaci amma dai haƙƙin ya dawo da matarsa ba a hannunsa yake ba ba a hannunta yake ba shi yake da haƙƙi sauraka a cikin wannan matsala da yanzu shi mai tambaya yake tambaya ya yi saki ɗaya ya ce ya dawo da matarsa ta ce ba ta koma ba to wannan ba ya da wani tasiri cewa ba za ta koma ba don yanzu a matsayin matarsa take ba ta isa ta ce za ta je ta wani aure ba kuma har ta kuskura ta yi wani aure to ta yi aure cikin aure auren na biyu bai yiwu ba auren na biyu bai samu gurbi ba bai mayu ba saboda ka tana nan a matarsa har sai idan shi ne ya ce ya tsike ta ko kuma ta Allah ta kasance ya rasu to a lokacin ne za ta yi idda ko ta cika ba saboda haka iyaye ya kamata su lura da wannan domin ana samun irin wannan sau da yawa sun tari ana samun irin wannan kesin mazaje su ce sun dawo da matansu amma iyaye su ce ba za su koma ba kuma karshe ka ga matar mm-hmm. ah, ta zauna wai idda ta yi kuma har ka an zo an yi wani aure to maka yi wannan gaskiya ba aure aka yi ba aurenta na farko igiyar aurenta na farko yana nan shi kuma wannan aure na biyu ba aure ba ne zama ne na lalata suke da mijin da biyu sai tambayar da ta fito daga muzammil ya ce malam menene hukuncin kabarbari bayan sallar farilla ah, idan yana nufin sallar farilla wato abinda ake fada na zikiri bayan sallar farilla abinda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar yayin da mutum ya gama sallar farilla ya yi istighfari sau uku astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salamu wa minka salam tabaraka ya zal jalali wal ikram wannan kafin ya juyo ya kalli mutane sannan daga dan ya juyo ya kalli mutane ya Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar wallahi alhamd Ah, sannan ya karanta azkar waɗanda aka koyar ana faɗa a lokacin wani lokacin abin nan a lokacin sallar farilla ah, akwai tasbihi da mutum zai yi ah, subhanallahi da kuma tahmidi walhamdulillah sannan wala ilaha illallah subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar wanda zai faɗi kowanne kowanne zai faɗe shi 33 na ƙarshe ɗin ya faɗe shi 34 wannan shine abin da aka sani ana yi bayan sallar farilla idan ko yana nufin a cikin kwanaki eh, na ayyamut tashrik idan wannan tambayar yake yi wato a cikin kwana na goma sha ɗaya sha biyu na zulhijja ana kabarbari kin su yake tambaya Allah ta'ala ce wasu kurullah fi ayyamin ma'adudat ku ambaci Allah a cikin kwanaki kididdigaggu malamai suka ce al’ayyamul ma'adudat a nan ana nufin ayyamul tashirik waɗannan kwanaki na 11 sha 13 na watan zulhijja wato wannan watan da muke ciki to an shar'anta a rika ambatan Allah a cikin waɗannan kwanaki duk da cewa ba a kayyade da bayan sallah ba wato abin abu ɗaya yake a sake yake tun daga ranar arfa har zuwa karshen wato yini na ayyamu tashrik wato kwana na goma sha uku kenan har zuwa karshen yini na shi za ku ce wannan zikiri a kowane lokaci sawa'un bayan sallah ne kafin sallah ne kuna tafiya ne kuna zaune ne kuna cikin gida kuna kasuwa kuna kowane lokaci saboda ka kayyade shi da adbarus salah wanda ba shi da wani asali cewa bayan sallah kawai za a yi don za ga wasu ba sa yi sai a bayan sallah din wanda kuma ba haka nassin ya nuna ba annabi Allah ta'ala cewa wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat sannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama da yace da ya kira ayyamu tashrik cewa ayyamu abin aklin wa shurbin wa zikrillah shi ma a cikin kwanakin gaba ɗaya ya faɗa sannan asar da aka rawaito su sahabbai suna cewa suna yi tun daga ranar arfa har zuwa ka binnan zuwa la'asar na yinin abin nan goma sha uku ga wannan wata na zulhijja saura ka kayyade abin kawai ba za a yi ba sai bayan abin nan sai bayan sai bayan sai bayan sallah wanda wani abu ne wanda yake ba shi ne abin da shari'a ta zo da shi ba don haka ba ba wai sharaɗi sai a bayan sallah ba kuma sannan a sani ba ta sifika ake ba ta lasifika ake ba ga wani lokaci da liman ya gama ya dau lasifika yana yi wannan duk wani abu ne da mutane ne suka shigo da shi ba haka shari'a ta ce yi ba in wanda yake nufi to shari'a ta ce a yi amma kuma ba yadda sigar da su mutane suke yin abin ba ta yadda ba za su yi ba a sauran lokuta sai bayan sallah sannan ko bayan sallah din ko dai a yi da sauti guda ɗaya ko liman ya ɗauka yana bayar yana bayarwa ana aishi suna duk ba shi da asali sai tambayar zayyanu ya madawa ya ce malam shin yaron da bai balaga ba zai iya yin layya wato wanda bai balaga ba babu wani abu da ya hau kansa na shari'a wanda za a ce yi kaza ko bar kaza saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yaron da yake karami an dauke masa alkalami wato an rufe alkalamu an salafin a ciki ana sabi hatta yahtalim da yaro wanda yake kankane har sai har sai yayi sai ya balaga to amma idan aka yi idan mahaifinsa misali yayi masa to ladan na mahaifin nasi ne ba wai nashi bane kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam wata mata ta daga yaron ta ce ali alihaza hajjun ya rasulallah wannan zai iya yin hajji annabi ya ce da ita na'am walakil ajr in yi hajji ke kuma kike da lada saboda haka idan aka dauki kuɗi daga cikin kuɗin yaro da yake da shi ko ya gada ko ya mallaka aka yanka to iyayen su suke da ladan kuma yankan yayi saboda haka za a iya wa za a yi wa yaro yanka amma a sani cewa ba daidai yake da yankan da da baligi zai yi ba sai tambaya ta gaba wadda take cewa malam na taba satar kudin kakana kuma gashi ya rasu yanzu yaya zan yi na biya shi tunda kuma magadansa iyayena ne ba zan iya zuwa in ce musu gashi gashi ba to wannan abin da ba za ka iya din ba shine za ka yi tilas idan har haƙƙin wani ya zama a hannunka to dole ne haƙƙin ne ya koma wajensa da ka riga ka san shi ba wai baka san shi ba dama baka san shi bane baka san inda yake ba baka san inda zaka same shi ba to a wannan lokacin ne ake cewa kai sadaka da kuɗin ka ba yanzu ka san su waye yanzu kuɗin nan na magada ne magadan nan ka san su to wajibi ne ka kai musu kuɗin su tunda ka sanya kai za kai satar to san kuma ya za ka yi musu da da haƙƙin su ta kowace hanya eh, haƙƙin ne ya koma nasu amma wata hanya da za a gaya maka ko a ce ka je kai sadaka ba za ka yi sadaka da kayan mutum yana zaune ba kana ganin sa yana ganin ka ka ce za ka yi masa sadaka da kayansa ba zai yiwu ba saboda haka sai ka san dabarar da za ka yi a haƙƙin nan ya koma nasu wannan shine kawai zai kotar da kai sai tambayar da take cewa malam shin ya halatta mutum ya ranta wa kirista kuɗi tare da ya san cewa coci zai kai kuɗin to Allah ta'ala cewa wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan ku taimaka wa junanku akan abin da yake alkhairi ne abin da yake tsoron Allah ne kada ku taimaki junanku akan abin da yake saban Allah ne ko abin da yake ketare iyaka ne ko ta'addanci so don abin da yake saban Allah ne ba a taimako taimake ke ne rance ba da rance taimako ne duk mutumin da ka bashi rance ka taimaka masa shi yasa malamai suke kira rance aqdu irfaq wato wani yarjejeniya ta tausayawa ka so taimaka masa ne ka so taimaka masa ne ka bashi rance to idan aka san cewa in an ba mutum rance abinda zai yi da shi abu ne da Allah ta'ala bai yarda da shi ba ko musulunci bai yarda da shi ba to bai halatta ka ba shi rance a nan ba kamar ka ba mutum rance ya sha giya ko ka ba mutum rance ya yi caca ko ba mutum rance ya yi zina ko wani abu ne da Allah ta'ala ya haramta to haramun ne ka ba mutum rancen da ka san abin da zai yi da kuɗin kenan sai dai baka san me zai yi da shi ba mutum ne wanda yake ba musulmi ba ya nemi ka bashi rance kuma kai ba ka da tabbas cewa in ka bashi rance na giya zai sha ko wani abu tayo yana da yaya ne yake so taimaka ya ba su ta yi sana'a sun da yake so ga ya kyautata wannan ba fi karanta masa amma in har ka tabbata ga abin da zai yi da kuɗin kana da tabbas saboda watakila ma ya gaya maka ya ce ina so zan yi kaza da kuɗin kuma abin nan a shari'ance a musulunci kai shari'a ba ta yi da ka yi shi ba to bai halatta ka ba da kuɗi rance a yi wannan abin ba in kai haka to kamar ka sa hannu ka taimaka yin abin da yake sabon Allah ne kuma Allah ta'ala ya hana wala ta'awunu 'alal ismi wal udwan sai tambayar da take cewa malam akan ce wai mace mai haila ba za ta dauki Qur'ani izu sittin ba amma za ta iya daukar wani juzu'i daga Qur'ani to menene bambanci tsakanin shi wancan cikakken alkur'ani da kuma jizi'i daga cikinsa babu shakka kowace aya daga cikin alkur'ani sunanta alkur'ani wato duk wata aya a cikin alkur'ani ita ma alkur'ani ce kuma ita ma tana da daraja da matsayi da alkur'ani yake da shi shi yasa Allah ta'ala da yake maganar mutum ya karanta abin da ya sauƙaƙa na alƙur'ani sai ce faƙra'u ma ta yassara min alƙur'an ku karanta abin da ya sauƙaƙa na alƙur'ani daga abin da ya sauƙaƙa sai aka kira shi ƙur'ani ce in ka karanta sura ɗaya ko karanta sura biyu ko karanta izu ɗaya a cikin alƙur'ani za ka ce qara'atul ƙuran na karanta alƙur'ani duk da ba duka alƙur'anin ka karance ba saboda haka da juz'i ɗaya da juz'i biyu da alkur'ani wanda yake cikakke da sunan shi alkur'ani kuma duk abin da ya wajaba a yi ma ƙur'ani gaba ɗaya haka nan ya wajaba a yi wa wani ɓangare nashi ba za ce an halatta maka ka yi abin da bai dace ba ga juzi'i ɗaya ko sura ɗaya amma an haramta maka ka yi a kan alƙur'ani gaba ɗaya wannan maganar ba ta taɓa zuwa karɓaɓɓiya ba saboda haka maganar mace mai haila ta ɗauki alkur'ani ta dauke alkur'ani babu shakka dan adam ya fi zama cikin kamala in yana cikin tsarki wannan ko shakka babu kuma babu sabani akan wannan mutumin da yake cikin tsarki to ya fi zama cikin kamala shi yasa lokacin da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallama bai ansa ba sai da ya ba bama yake cewa ina inni akrahu an azkura Allah ala ghairi tahara saboda bana son in ambaci Allah ba cikin tsarki ba saboda mai saboda sifa ta tsarki sifa ce ta kamala to macen da take haila ba ta da tsarki saboda wannan jinin da yake fita daga jikinta amma kuma wani abu ne wanda ita ba ita ta sa wa kanta ba ba zai da take da mutum ya yi tsari ba ko ya ga'idi ko ya yi janaba wannan duk abu ne da mutum shi yake sa wa kansa kuma yana da damar ya kawar da shi wato ba kamar haila ba da ita ba ita za ta sawa kanta ba kuma ba ta da damar ta kawarwa da kanta wannan abin sai lokacin karewarsa ya yi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Aisha inna ma zaliki shay'un katabahu Allahu ala banati Adam wannan abu da kika gani wato fitar haila wani abu ne da Allah ta'ala ya riga ya kaddara wa ƴaƴan annabi Adam mata saboda haka <clears throat> mace ba ta da wani iko akan wannan da ta samar da sawa kanta abin ko ta cire wa kanta abin to kaga in har ba ta da iko akan wannan bai kamata a yi mata hukuncin da ake wa mai janaba ba ko mai fitsari ko abin nan sai da za a ce ba zai yi kaza ba sai yayi tsarki saboda shi a lokacin yana da iko yayi tsarki din amma ita ba ta da iko da za ta yi tsarki har sai lokacin sa yayi shi yasa wasu da suka ce ba daidai bane a haramta mata karatun Qur'ani a lokacin da ba ita ce za ta iya bawa kanta damar ta yi ba don haka babu wani nassi karara da ya zo ce haramun ne mace mai haila ta karanta alkur'ani in za ta karanta alkur'ani ta haddace shi ke na ta karanta in ba ta haddace ba tana bukatar su ɗauki alkur'ani ta karanta babu wani nassi karara da ya nuna cewa mace ba za ta taɓa alkur'ani ba tana da haila abinda ake hujja da shi a faɗar allah ta'ala la ya masu ilal mutahharun wanda kuma aya ce wacce take magana akan akan lauhul mahfuz sannan lafazinta lafazi ne wanda yake khabar ne ba ba ba nahi ba ba hani bane la ya masu babu wanda yake shafarsa kaddara ma alqur'ani ake magana ba lahul mahfuz ba sai akai babu mai shafarsa ba wai sai akai kada a shafe shi ba babu mai shafasa illal mutahharun mutahharun ba shine mutatahhirun mutahharun wadanda aka tsarkake kaga anan ashe ba wani abu ne da su suke wa kansu wanda aka yi musu shi yasa malamai suka ce al mutahharun ba ana nufin mutane ba ana nufin mala'iku in kuma alqur'ani ne ma aka yi ana nufin wanda Allah ta'ala ya tsarkake su da da imani kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Abu Hurairah innal mu'min la yanjus mumini ba ya zama najasa mumini dahiri ne mumini wanda Allah ya tsarkake shi da da imaninsa saboda haka ita kanta ayar ba za ta zama hujja karara akan haramta ta alkur'ani ba a yayin da mutum yake cikin halin rashin tsarki sannan sai hadisin da shi ma an yi ta sabani a kansa wajen ingancinsa shi ma kuma inda ya inganta in cewa Allah ya masa alkur'ani illa tahir kada wani ya shafi alkur'ani sai mai tsarki shi ma tahir din da shi ana nufin musulmi saboda wancan hadisi na abu huraira da yake cewa innal mu'mina la yanjus mu'mini baya zama najasa wanda yake najasa shine mushriki kamar da Allah ta'ala ya ce innamal mushrikuuna najas to ala halin da babu wani sarihi hadisi sarihi wanda ya magana akan rashin daukan ta ga alkur'ani idan har ya kasance tana buƙatar karatun alkur'ani ko tana koyon karatu alkur'ani ko ba ta da hadda da za su karanta da kyau ko kuma a'a ana koya mata ne cikin yan uwanta mata ta yadda idan ba ta je karatun nan ba to za a tsere mata za a yi mata nisa to ba za a haramta mata ɗauka ba kuma babu bambanci a nan tsakanin ta ɗauke shi tana sanye da safa ko kuma ta ɗauke shi ba ta sa safa a hannunta ba don za ka ga wasu malamai suna cewa ta sa safa to me yasa za ta sa safan saboda in ta taba shi da fatar jikinta fatar jikinta ce ke dauke da haila annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya ce wa Aisha radiyallahu ta'ala anha ta dauko masa tabarma a cikin masallaci su tabarma ce yake bukata zai zauna ko zai salla akan ta dauko masa a cikin masallaci ya rasulullahi haila nake annabi yake cewa a haida take laisa fi yadiki haila ba hannunki take ba dan kin taba tabarma shikenan sai ta zama ba sai ta zama izuwa ta da tsarki wato annabi bai nuna mata rashin wato zamanta cikin haila ba yana nufin hannunta ya zama datti ba ba ya zama mai mai kazanta ba saboda haka ta je ta dauko masa tabarmarsa saboda haka abin ba a hannu yake bare ka ce an sa safa an rufe shi don haka yanzu an ɗauka ba safa an ɗauki an ɗauki alkur'ani da haina in an sa safa an an rufe hai wannan duk magana ce wacce take ba ta da ba ta da wani mizani ba ta da wani mikiyasi sannan ko a ce ta ɗauki wani bangare ta ɗauki juzi'i ka ta ɗauki duka ba ba da wani ba da wani wani ma'ana saboda da juzi'i da duka duka alkur'ani ne kuma duka suna da suna da matsayi iri daya abinda bai halatta yi wa alkur'ani complete ba haka nan bai halatta kai ma wani bangare na alkur'ani ba to masu sauraro a nan muka kawo karshen wannan shiri namu na fitoyin rahama a yau da haka za a iya aiko mana da sakonnin kambiyoyi ta lambar waya wato sukuli takwas sukuli biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu sifili takwas sifili biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu za kuma a iya aiko mana ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyi rahama at yahoo.com ko kuma a dandalin mu na sada zumunta wato facebook ta haka a madadin shehu malamin mu a dr shek muhammad sani umar rijiyar lemo babban malami a tsangayar shari'a da nazarin addinin musulunci da ke jami'ar bayero da kuma Bashir Idris Ungogo wanda ya sada mu da ku ni Shehu Bala Kabara nake cewa mu hada wani shirin da yardar Allah wala wanna katabna alaihim an qutulu anfusakum أو اخرجوا من ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا ولهديناهم صراطا مستقيما